Ekainak sei gaur rostirala data hau berri on albistegia duzue eh, berriozari erratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin erekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi udalak Don erregulatuko ditu. Atzoindako indako bileran berriozarko udalak Don Ibanesua antolatzeko modua ezberdina izango dela azaldu zuen. Pasa den urteetan ematen ziren kalteak nabarmenak izateagatik hartu dira ondoko neurriak aurten basua pasalekoan iruzu besterik ez dira baimenduko. Handi bat ikusgarriagoa eta bi txiki jauzi egiteko hirurak esparru jakin batean kokatuta eta afariak prestatu izateko pertsona edo kuadrilla bakoitzak eman beharko du beharrezko tresneria sua lurrean egin moldatzeko bestetik udala kartiberrin sua egiteko zonalde bat egokituko du horretan su mugarik ez zela egonen eta aldezarrekoak urtero bezala sua aldezarrean bertan izango dute. Gure esku dago herri ekimena berriozarren aurkeztua. Euskal Herriaren erabakitze eskubide aldarrikatuko duen Durangotik Hiruñarako gizakatea bultzatu duen herri ekimena berriozarren aurkeztua izan zen pasa den igandean eta unekin erabakitze eskubide aldarri harturik berriozartarrak ekainaren ozortzean igandearekin eskuak emanez gizakatearen parte izango dira dagokien metroetan. Musika eskolako kitarra taldearen ikuskizuna. Musika eskolako kitarra ikasleak repertorio bat prestatu dute San Cristobal elkartean bilduko diren, entzulen belarriak gozarazteko. Iri udalekoak 2008. Berruzarko udalak 2002 eta 2008 garren urteetan jaiotako aurrei begira iriko udalekoak antola ditu, antolatu ditu aurten ere. Euskara zein erdarazko taldeak izango dira abuztuaren lautik hogeita bira izango diren udaleku hauetan Ezen emateko epea irekita dagoia da eta ikainaren amaika arte zabalik jarraituko du izena emateko 0 amabi telefonora ditu beharko dute interesumek. Gaur hasiko da pintxoaren begarrengo astea. Gaurria da Xabi bai Berriozarko 14 tabernek landutako pintxoak da alko ditugula bigarrenez ospatuko den pintxoaren astean. Taberna bakoitzan pintxoarekin ardoa, garagardoa, mareanikoa do mostoa dan alko dugu bi euro tertiren truke. Ez dago bate gaizki pintxo goxuena bozkatuz, zuzketa batean parte hartzerik izango dugu eta agian zorte askorekin Xabi Alfaroko upategian asteburu pasaz gozatu alko dugu. Mendien lagunen ateraldiarekin irekiko dugu kirolen atala, garasi pirinotara doazte ezta. Una mendira joan ziren denboraldiaren azken ateraldian eta esan bezala igande honetan ez dira berriozaren geratuko. Mila bederatzeron talaro italau metro dituen pirineoko piminda juelo tartamonez mendira joanen dira. Mendira joanen dira. Euskal mintzatzeko unea dugu orain, serdio gorko ira agarpenak garazi. Egunaren lehenengo partean zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iraarpenak aldiz zeuerritik aurrera odeiak ugaritu egingo dira erdi mailako odeiak eta goi odeiak batez ere sortuz gabenan hemenka zaparra da trumotxuren bat bota dezake gaur egoekialdeko haize ulizi biliko da bolada gogorrekin eta temperatura iraukionez minimoak nabarmeniko eta maksimoak nahikoa egoko dira era beraz geroz eta bero gehiago egun hauetan. eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian fmkoen puntu sortzean edo orduero interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.